tutavuze ngo no muririmbyi ariko akora iki canke yakoze iki canke arota akora iki oya dutumurira umuririmbyi kuza kudusigurira ibyo ashoboye gusumba ibindi nawe mutaronse akaryo ko kubikurikirana kuri bwa buhinga bumenyi bwa Facebook Instagram WhatsApp eka nibindi ego ababikurikiye kuva ku munsi wa mungerekezo ya 31 tufise uh, eh, abo duhava tuganira witwa Willy eh, gutsinda icyo cyo cya mbere tuza kwiga yuko icyo bita mobilizasiyo kumenya ingene abakunzi b'umuziki w'u Burundi bashobora kubikurikirana narya ibintu bya by'ubuhinga ngurukanabumenyi ari ibintu bishasha kandi abantu bakeneye kumenya ikindi nacyo eh, mbega iyo ntsinzi yaronse yomarira iki gihugu murabyumva neza yuko rero indirimbo z'abarundi arizo bakunda cyane ngaha kuri uh, peace love kwa vishu akaba ari ibintu bihambaye abazisangana rero ikazoza iramenyera kuziragenda mu makaro kugira babwire inge ibintu by'uko byifashe umviriza urundi burundi burundi urabyumvise rero tuzoronka akajya yo kuza turabibabwira ingene ibiteramo biriko biragenda nitwaronka akajya uretse ivyo rero hazisanganira shite hariya muri nord hariya mucarama kwa bizos turarimba to you maze turonka akajya ko guca tuganira nande na Chris Block araganira kuvyerekeye bizos ni mukanya isase duca tuganira nawe mukanya isase twagiye umviriza urundi burundi turi mu kiganiro Burundi buraririmba mu gice eh, cy'udukuru dutandukanye eh, cyangwa gitangurira kino kiganiro eh, maze iminsi mwarayibonye kuva ejo cyangwa hirya ejo bizose afise aniveriseri twabonye abantu isinzi bakusi baharuzura iwe aheruka kugira mariage none yatumiye inshuti y'abanya bagenzi ababyeyi eka na kiyago sitayi turi kumwe rero na Chris buraka mwiriwe tubiriwe neza urubanza rwashushe urubanza rumeze neza biraryoshye cyane bimeze neza abantu bose mbona bishimye kabisa narabye ndabona nta wundi muntu twoganira kuri bizosi eh, ku byerekeye aniveriseri yiwe atari kirisi burake haciye imyaka n'imyaniko mbona bari kumwe muri kiyago sitari ego bizosi turi kumwe cyane bizo turi kumwe kwa guhera nko muri 2007 2006 turi kumwe turiko turakorana muziki kandi nubu turacari kumwe nanjye ndishimye kubona yari ranyitangiye imbere mu bijyanye no kubaka urugo kugira mariage naho nanje ndi ndavyiga ndi imbere ya bigira nk'uko yabikoze ndishimye cyane kubona ukuntu yakoranije abantu nk'aba abantu bararyohewe turishimye kandi hariho n'ikindi asigaye aserukira ibintu by'urukundo byari yarakoze ikiganiro avuga ibijyanye n'urukundo muri bitivu ego yarakoze ikiganiro kimeze neza aratanga impanuro kandi no kumanura mpanuro nanjye zaranshikiriye zirankora ko ndabona ko ibyo yabuze ari ukuri n'uyu munsi kandi abandanya yandika amateka ibintu bimeze neza cyane no mu rugo nabonye bimeze neza cyane ego kabisa ego turabona akiyago style yaje ngaha irafasha business kugira eh, urubanza urimwo none uh, naka kajambo mubwira nk'abo bantu eh, usagara abaririmbyi ugasanga ntibariyumvira kugira umuryango nka kiyago style mbega iyo umuririmbyi afise abandi izindi nshuti z'abaririmbyi akagira umugwi nk'uyu twumva tumaze igihe twumva bimufasha iki mu bintu nk'ibi mu bisanzwe hajya umuntu ari wenyine aba ari nk'akagati kuma kakikokora mhm. ariko umuntu aba ari kumwe n'abandi mhm. ni ukuvuga yuko ahengamye gutya ashaka akagira guta mhm. gute umunsi uyu n'uyu n'uyu ni ukuvuga yuko nta mwungere wubise ariko jena biragije umwungere wanje imana mhm. ariko ariko ndabifise mu mu nteguro kuko mhm. ni imana ifasha uwifashije imana rubwira byose bikore kuzina rya data na mwana mutima amen amen rero yari Chris Black musanzwe mumenye ko muri ari mu kiyago star mugenzi w'inshuti ya bizos ciao murakoze rwose amen umviriza urundi burundi urabyumvise rero ko aho dusangano n'ino semeni yagiye ahantu henshi kandi byari ibintu bizima kandi byiza ikiro rero tukaba rero tugeze rero mu kiganiro Burundi buraririmba nyezina aho nkuko mwabyumvise mu ntango za kino kiganiro turabona ko ariko kwadukurikira witwa Yves yaratsinze iyo cyo kitsibo rero kikaba rero yakizanye igihugu cy'uburundi kugira ngo kigire akamaro mbega byatanguye gute byagenze gute kugira ngo iyo nsinzi iboneke ni ukuvuga yuko wowe ukurakurikira ino Radio ukaba waratoye ubifisemo uruhara utatoye nta ruhara wabigizemo uno munsi uraza kumenya bagizemo uruhara kugira ngo natasha atogwe eh, icyo bagucuza wakoze icyo eh, bakujyanye bakujyanye insinzi akaba rero ngo bishora kuba eh, umugenzo umushasha w'abaririmbyi b'abarundi cyangwa abakuze w'u Burundi kuza bara bavuga gute kuza barafata mu mugongo abaririmbyi bagiye mu mahiganwa eh, mpuzamakungu ahandi birakogwa amaze imyaka bikogwa mugango abana b'abarundi kenshi ntibakunze kumenya n'ayo mahiganwa ayo ariyo ngo baje bajemo ba Eh, bahiganwe nk'abandi eka nabo bafanse ntibamenya neza yuko haba hari amahiganwa ngo nabo bashobore eh, gufata telefone yabo ngo batore hari abakoresha ubuhinga bumenyi busanzwe canke bagakoresha ama SMS byose ngo birashoboka nicyo gituma twaronkeye akajyo kubanza kuganira eh, n'ujeje kumenyekashwa amakuru kwa la bamba la namba la robine la biote akaba ari yitwa DJ Rafa Rafa rero akaba yaratuganiriye ingene byagiye birakurikirana ingene biteguye ingene ngo basho bashoboye gushika no maradiyo na radiyo isangano yarakoze ibintu ikora inka kuko eh, umuyobozi wa radiyo isangano yaratanze umwanya bigaca mu mapibulisite byo kadogo bayibonye byaguma eh, bica kubuye bijya rero tukaguma tuvuga mu radio benshi rero barafata amatelefone bakamenya ingene babigenza nuko ni mukanye sase tuganira na DJ Rafa umviriza urundi burundi bwa mwaramutse inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya hadi isangane cyane ikiganiro burundi ruraririmba nk'uko nari kubona bibabwira uburundi buraririmba uno munsi kiza kuba ikiganiro kidasanzwe kubera ko eh, turi kuri club du lac aho eh, natasha na namba yaje kugira ngo ashobore kudushikiriza igitibo yarayaronse cya hayi pipo muziki awadi akaba rero hari abantu sware viyayipi bakomeye baje kugira ngo abereke icyo gitibo yaronse eh, tukabwira duti uno munsi rero muraza kubyumva biciye kuba bashoboye kuba hafi ya natasha baramuherekeza kuva ngaho ibujumbura gushyika i kampala mukaba aba ari umuntu musanzwe muzi tumusabe kugira ngo ashobore kwidondora mu mazina yiwe y'ukuri tuzi wiri etwari di santere mugabo akazi sirabahenda eh, nitwa wiri sirabahenda umumugwi etwari di santere mm. muri kino gihe akaba afise icyo akorana na natasha eh, nsanzwe ari genda ndamufata amafoto ikintu cyose kijyanye na imaje nije nsanzwe nije nsanzwe ndabikora ego twarabibonye turabikurikira mu buhinga gurukarabumye WhatsApp Instagram Facebook nibindi hanyuma turabona byose byatangwe tubona hari kuri aeroport muri kumwe na ba Mipro muri kumwe na ba Rafa eh, hamwe nawe na Natasha n'umugabo wiwe eka nujya amucungira ubuzima akaba yitwa nde yitwa Disiere eh, akaba rero tubona mu ifotora turabona mufashe indege turabona mushitse tugazo tubikurikira kwikurikira hanyuma ubwa mbere na mbere uri hajya wiyumva gute umugani wawe muririmbyi eh, ubwa mbere kwanza twishyika ku kibuga cy'indege niho na cyo mu muganda niho kwanza natanguye kubona ko ibintu eh, ibintu bikomeye kuko haraje abantu benshi cyane kumwakira Natasha kwanza naratangaye mbonye ingoma ingoma z'uburundi mu buganda bazurije indege cyane ndabona abakobwa bavyina twakiwe n'abarundi benshi icyo kintu cyaratunezereye kwanze cya mbere kandi byarabonetse ko natasha bisa abantu benshi bamukunda eh, hoteli nziza cyane cyane kandi ya mbere mu Buganda eh. batwakira neza amve tumengo bari bamuzi Natasha mwashitse nkasanga eh twashitse mu ijoro kubera ko nka saa 2 saa 3 y'ijoro buca biba buca biba hanyuma uti wabonye umengo basanzwe bamutse bo amanenge jewe ubwo amanenge sinayibona deja kuko ibyo ni ibintu bigoye kuraba urava n'ukuntu twe organize ibintu mu Burundi urumva sale nziza podium nziza ikindi ikindi nakunze cyane sono hari sawundi nziza imwe nziza layiti zikwiye ku buryo nawe ufatisha telefone ifoto ifoto irategereza gusa neza mm. nuko tumere nk'abatera imbere ego abariko barakurikira radio isanganiro bamenye ko turi kumwe na Willy basanzwe bamenyere kuri Willy Etoile de Centre akaba asanzwe ari akurikiranye ibintu byerekeye ah, amasanamu kuri eh, Natasha bajyanye hari Kampala kandi akaba ariko aratubwira eh, ibyo tutashoboye kwibonera n'amaso yacu ngiye byayimeze kugira ngo tubonke ico twigira ko ngwero murashite muri sare harageze yuko eh, Natasha ashikirwa twaguma tubona hacu umwanya batanga ibitsibo ku bandi baririmbyi batandukanye bavuye mu mihingo itandukanye hanyuma twabonye umutima wanyu umera nk'udunda eh, cyane bagiye kumuhamagara natasha twamaze no kwiranda urumva kuko barafise amakategori menshi mu buganda ubona ko bahereye mu buganda barishura barishura barishura none babimenye mbwa munyuma nagiye kumenya kumenya ko harimo abarundi benshi n'abantu abanyeshuri si tubiga hariya b'abarundi b'abarundi eh kuko duhejeje baraje kuturamutsa ngo gusa atamwanya abonetse kugira tuganire wiri wewe uretse yuko usanzwe ufasha eh, Natasha mu byerekeye ama image niki mugabo eh, usanzwe uri n'umuririmbyi kandi umaze igihe kinini gose muri Etoile de Centre muvuga ati eh, hari hari ngo ni wizere hari igihe igihugu cy'u Burundi umuziki uzotera imbere nabyibuka iyo reva yaciye imyaka myinshi irenga cumi n'ingahe mwangaye mubikora mubireva ariko uwo kubaza nk'umuririmbyi eh, amaze imyaka myinshi urabye iki gikorwa tuhava tubibaza na rafa iki gikorwa caraye kibaye twarumvise abamesha makuru ashiramo ingoga nyinshi ni ubwa mbere ngo igitsibo kiboneka ari uko abarundi nabo bashoboye eh, gukontribuwa mubona yuko ino nsinzi ya natasha rujya rugendo mwakoze rushobora kugira icyo rufashe muri kazoza k'iterambere eh, ry'umuziki ndundi eee eh, byinshi urabona bijya natasha yagashimira yaronse bica bituma abaririmbyi benshi nabo baca bakora nk'ubu deja nishiri hari abaririmbyi bariko bariyenteresa kurondera contact z'abantu baorganije high people kugira umwaka uza nabo bashobore kujamwo urumva kandi hari n'igihe twogira amahirwe asanga turanose na kategori y'abarundi gusa kugira ngo byari bimeze muri Palm Award igihe tugenda mu Buganda urabona icyo kintu kizoza n'ingoga cyane urabona ko n'abaririmbyi benshi baramubwiye felicitation urabona ibi ndazi jewe ndavuze nk'umuririmbyi ndazi ko bizotanga inguvu bizotuma n'umuziki mu Burundi ugira ugira ugira aho ugeze ubu turagushimiye cyane wiri etuwari eh, sancanke wiri sirabahenda asanzwe afashanya akorana na natasha kugira ngo ibyo abariko arakora babizane nk'isanamu kugira ngo guca ah, agiye mu bindi yerekana amafoto ye yaciye n'amavideo nuko ariho karadukurikira kuri internet witwa Dorian Annick Blaise Boris eka n'ibitanga Remy bari kuba turaba kuri Facebook facebook live nsabye umuhungu wasabye umuzu kwasabye wifurije gusura kuranirwa muganiro uburundi buraririmba kadogo hamwe na dodo bari mu ngabwe ivyuma hamwe n'abacinjira hajya muri studio bastagere bashasha mbona umengo ntibatwengagira gutya nuko ni byiza iyo umuntu atweza cakora neza hama tubamenyesha yuko si wowe nyene twaganiriye hakaba rero ujeje kumenyenekanisha amakuru kwa Natasha Labamba la namba kaba yitwa DJ Raf nawe nyene twaraganiriye aratubwira rero ico co gitsibo kizomarira igihugu ico cyo gitsibo kizomarira iterambere ry'umuziki w'u Burundi ico cyo gitsibo kizomarira abaririmbyi nigo ni miryango yugurutse abaririmbyi bandi bashobora gucamwo hanyuma tubamenyesha yuko target ya Natasha inyuma ya East Africa ngo ni South Africa mwe na Nigeria ivyo rero ntimu ubure nta byo kuduta kwera ko yabana eh, ngo yagiye agiye kugurura imiryango kujya dukurikira ivyo hanze musanze no ngaha mu burundi dukwiye rero ko batangura kudukurikira ni mukanya rero isase ikiganiro uburundi buraririmba eh, ino tsinzi iboneke by'ukuri umwene gihugu muto yarashobora gutuma igihugu gitera intambwe bicikwa na tasha birashoboka yego birashoboka cyane birashoboka eh, kuko oh, mu gihe eh, ino eh, trofe natasha yazanye yayizanye imbere y'uko yasabye abanyagihugu kuko bamutora mugari wa wundi biryanzanzaye byatanguye gute byabaye nk'ibitangaro bikomeye cyane kuko murazi ko uburundi euh, iyo bagize amakategori y'ama awadi mpuzamakungu mu burundi igihe cyose ntibwisangamwo uh, turabonye igitangaro gikomeye cyane kubona natasha abaye nomine kandi akaba nomine uh, muri uh, muri awadi isanzwe ifise n'amakategori y'ibihugu bya east africa ni ukuvuga uburundi uh, izina imbere y'izina ry'umuririmbyi bashyira ko igihugu avamo ni ukuvuga bavuze natasha imbere uburundi ni ukuvuga rero hari ko harahiganwa ibihugu Eh, aho rero natasha twamufashe nka ekipe nationale mhm. muri muri muri nakujya kw'intamba mhm. aho ah, insinzi yiwe yategerezwa kuba insinzi y'igihugu nicyo gituma eh, natasha no mu gusaba maji yavuze ati mutoye natasha muzoba mutoye uburundi iryo jambo yarabivuze ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye yari koratora ego ego birafise isano rikomeye cyane eh, jenovuga eh, jewe ni genari santire kubera ko wamenyekanisha amakuru wumva natashani twamumenya mugabo we niwe watubwira ingene biteguye kandi abantu bose umuntu wese azi yuko yari hagati mu gihugu yari mu ntara zitandukanye cyangwa ku mutumba yarondera jewe mhm. kuko twaratanze nimero izo nimero nije nazikoresha muri icyo gihe kuko nimero twararonka ama message arenga nk'ibihumbi bitanu ku munsi ava mu mihingo itandukanye mu ntara zose ndetse n'aba n'abarundi bari mu mahanga benshi baguma batwandikira kuko turakoresha ibyo bwose mm. so uh, icyo wavuze rero nuko umunyagihugu asanzwe mu buryo bwiwe ariyo bakoresha facebook baratoye mhm. akavuga jewe ndakoresha facebook yonyine ntumbwire whatsapp kuko nayo mfise ari wakoresha vyose whatsapp facebook website na instagram na twitter bakakoresha mhm. vyose ni kuvuga rero umwe wese ku buryo bwiwe yumvise neza yuko uwo natasha ndamutoye nazo bari natasha kuko deja ngaha turiko turagwana n'ibindi bihugu mm. yego hari ibibazo bibiri kimwe hari ukutamenya abaririmbyi benshi b'abarundi barashoboye mugabo ntibamenya akanyoni katagurutse nimenya yo yego bizogira icyo bimaze cyane kuko mu bisanzwe uh, iyo habaye amahiganwa uburundi nk'uko nabivuze ubwa mbere uburundi ntibwisangamo so kubona natasha mu mezi arenga atatu baguma bamuvuga mu bihugu byose ni kuvuga muri ivyo bihugu byose muri muri muri Ghana watoye umuririmbyi wo muri Ghana yategezwa kubona mu izina Natasha Burundi wari muri South Africa naho yatora ujya muririmbyi w'iwabo yategezwe kubona mu izina Burundi ni kuvuga aho Uburundi bukaca bujya mu iramani canke eh, muri muri carte eh, muri carte eh, africaine y'umuziki ico rero ni kimwe mu bintu tuba dushaka ni kuvuga Natasha baramugiriye ama publicité mu mateleviziyo mpuzamakungu ariyo televiziyo ikomeye cyane yitwa afro afro pop music yo muri nigeria aho uburundi ni agahugu katazwi cyangwa nimba wa muri ngo yasagaho n'igihugu cyifashe yego yego nimba ariho natasha savadike hariho n'abandi ariyo n'abandi baca bashaka kumenya neza kurusha bavuga icyo gihugu kicavuye mu muririmbyi reka turabe n'abandi reka turabe yandi matara reka uh, uh, nicyo gituma rero turako turavuga tuti no mu mwaka uza birashoboka yuko bagashiraho na kategori y'uburundi nacyo nashaka kubaza gute uh, kijya cyaboneka yuko kitoshoboka Ah, kumureka irashobora gushoboka kuko umwe wese ashobora kuvuga ati e, e, uno munsi ni natasha ejo ni jewe e, nimba bashoboye kubona natasha ejo na jewe barashobora kumbona nicyo gituma rero ah, umuririmbyi uwo ari we wese mu burundi kandi iki nicyo natwe dushaka kandi ah, twifuza ndetse turavuganye na ambasaderi w'uburundi muri uganda turavuga tuti bishobotse bufasha kugira ngo shakane hoboneka kategori uh, y'uburundi kuko habonetse kategori y'uburundi ni plus y'abaririmbyi nka cumi cyangwa cumi na batanu b'abarundi bazoba bagiye muri eh, competition ibibazo bibiri vya nyuma twaganira wiri yavuze ati agahaze mu myaka iheze ko ari uko abarundi batajya kuri internet ngo batora ababo nko mu bindi bihugu none gufata kuri experience yarayibaye ni giki wumva wobwira nk'uyu muntu bwari ubwa mbere atora agaca atora natasha hama atsinda Eh, abatabikoze wumva babwira iki mbega gutora kujya kuri interineti hari icyo bishobora gufasha ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi yego interineti ubu isigaye iduhuza ikatugira yaramanyaguye isi ishyira hamwe hafi na hafi ni kuvuga eh, ibinyene icya eh, mbere na mbere abatoye abatoye kwanza turabashimira kuko bakoze igikorwa gikomeye bakoze igikorwa cy'iteka ntibahushije mugani waba bandi eh, bakubise ibifunsi bagema badahusha Eh, abatatoye ariho abatabikoze kumbure batashoboye kubimenya abatabikoze kubera babuze ukuntu bashobora kubikora eh, byose birakunda kuko hariho abantu baguma bagerageza bakatubaza inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu murabyumvise rero yuko ibyo natasha yabayemo bishobora kugirira kugurura imiryango abandi bari imvi b'abarundi iterambere ry'umuziki w'uburundi kaboneka ngo narijya ngo uburundi burimo impano nyinshi mugabo benshi batazi ko bazifise kandi eh, batamenya iyo bweze murumva neza yuko eh, tubitanguye tukaca tubironkeramo muyoboke yuko no muri sika yari yaronse igitsibo iyo yo yo sika hariho abaririmbyi b'abarundi benshi bamaze kuronka ibyo bitsibo n'ejo bundi bigenze neza witwa bernice umwe yatwara isanganuro award ashobora guca agenda eh, mu mpera za kuri kwezi kwa kane hariya muri Guinée conakry muri festival isabukuru bita sika star d'integration de la culture africaine nuko uwitwa kami ariko araturaba kuri facebook live nadine eric nduhuyebe na auguste bariko baraturaba hariya eh, kuri facebook live nitwogenda rero tutabajije nyene eh? nyene gitsibo yitwa mubibora gute urabona mubibora gute urumva nta muntu atakizi iyo jambo mubibora gute iyo ni sinyature yiwe nka kujya baraboma rero ati ja rasitafara ever living mu kanya dukurikire mubibora gute wiri iyo yatubwiye yuko yatubereye ijisho n'ugutwi eh, kw'igihugu aratwereka ibyo babayemo kuva bakivanga gushaka bagaruka natasha turakuramukije nanjye ndabaramukije christian natasha hari ikintu ngo cyabaye kitari bwigere kiba mu gihugu aho insinzi y'iwawe ititwa ko ari insinzi ya natasha ari insinzi y'igihugu yabayemo umuntu uwo ari we wese wahimirije umubwira ngo wo muri afurika ego jewe reka nshimire abarundi mu rusange bose bose uko banoye ego ikibazo cya nyuma ari umwana w'umukobwa afite imyaka cumi n'itatu cumi n'icumi n'itanu ari ahantu mu nyaganyaga yifuza kuba natasha abandanya arota nukuri iyo bandanyarota mpora ndabivuga iminsi yose kubera ababyeyi nibo babuze abana babo babigeme bafise imyaka ah, cumi n'itanu oh, no hasi umwana afise indoto uramureka n'abajweri uno munsi barabona uno munsi inama mu rugamba yatuzaniye eh, itsinda ikomeye mu burundi n'ubwa mbere uburundi uno munsi ni natasha yazanye eh, trofe n'ijya y'ejo narazanye trofe ya sika rero ababyeyi ndibaza boreka abana babo kubera akazi k'umuziki ni akandi kazi kandi nakazi akazi kariha neza gasumba kandi kazi kubera twebwe dukora kazi tunezerwa dufise umunezero uraririmba kandi amahera akinjira mu gihugu no muri famiye umugabo arashobora gufungura kubera umugore wiwe inyuma ya sika nyuma ya hayi eh, eh, pipo awadi tageti yawe ni iyihe eh, Ah, tageti ni nyinshi barabizi muri nigeria hari ama awards muri cameroon muri south africa tujye imbere ntidusubire inyuma abantu batumenye nk'abandi bantu ikibazo cya nyuma umwana w'umwaka umwe avuga natasha ramabara namba umukuru w'igihugu akavuga uko nyine mu mutima wumva gutya ngewe kwanza naratangaye kubonanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga muwibona agutse eh. narabuze ukuntu ndamwishyura esike urazi ndumuyiwayi eh. mu bintu by'iwanjye ariko narabuze naratangaye kubera iya mbere mfite n'iyi iya kabiri ni sevi iya mbere nahereye ko yitwa kukiwa ntaye iyi nayo ni nshyashya mfite yitwa serivisi ndafise mm. n'izindi ziri mu masidiyo mm. atandukanye ama clip video ufise eh, nayangana gute oya clip video urumva kubera ari indirimbo ya kabiri nari nkiri ko ndategura muri iyi minsi ndashobora kubahereza clip video y'indirimbo nyene imigambi yawe ya hagufi inyuma y'iyi ndirimbo twamaze kuronka indirimbo zibiri zimaze gusohoka ikindi kintu witeguye gukora ni kihe aho ikindi kintu niteguye gukora niteguye gukora iyindi ndirimbo nshasha yitwa mbarira indirimbo nshasha kabisa none nta kwezi kwa kane kuzogera ntarayirekura mm. hanyuma ninda gufasha ko usa nk'uje n'inguvu nyinshi cyane kandi ngubu ndazifise nyinshi mugabe urumva ndakeneye support nta muntu mfite amfasha vraiment ndacakeneye abantu bamfata mu mugongo kubera uyu muziki wacu udafise umuntu agufata mu mugongo ntushobora kugira aho cyane kabisa mm. ariko wo gushaka kugufasha wo korana nawe by'ukuri je vraiment ndi tayari gukorana n'umuntu wese afise mu mutima wo gufasha kubera nta muntu n'umwe yishoboye twese tuba dukeneye gufashwa mbega uri umurapeur canke ni R&B je ndirimba R&B okay basha kubashira kwa gatoyi bakumva ko ari Wizkid Wizking unyubako za desanganiro nta kibazo kabisa kumpa akanya rega bebe uri mwiza sana uranicanganya ego uno munsi washaka kurondera kugira ngo mushobore gukorana turake cyangwa imigambi myinshi muri uwo muziki usanzwe uri kurakora yo kuronka gute jevurema wokenera ko dukorana mu migambi y'iwanjye yose mfise ndashobora kuboneka kuri Instagram ndaboneka kuri Facebook ndafise na nimero ya telefone ashobora kundondera kabisa mhm, aca intumero zawe ntizingahe inomero ziwanje ndashobora kuzitanga ndibaza ndaza kuziguza ukenera zo kurondera indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radio isanganiro shima imana ko wampaye umukunzi mwiza ah, twishira muri kategori ya gospel music ego twishira muri kategori ya gospel kuko abatabizi gospel ni ikintu kimwe umuntu arashima imana benshi worship worship muga urashima imana umuntu yavutse arashima imana umuntu yarose ikintu imana nitwishira muri kategori ya gospel nyene tugera ivyo twiyemeje tubisize mu bigaragara ego indirimbo igira kangahe mu ndirimbo usanga umufise uno munsi ego mu ndirimbo dusanga dufise igira niyo ya mbere niyo yatangiye kugira mu bwahasanzwe hariho n'izindi mm, zose hamwe ukaba ufise zingahe ufise zibiri indirimbo zibiri ego hanyuma turumva ko ari gospel ikoze kuntu wikorera heko amajwi canke instrumental sangumenga ni high quality bimeze gute ego muri kazoza mfite nicyo umuntu yaremewe muri kazoza umuntu agiye gukora ikintu kidasanzwe kuko ikintu misho dufise no kwamuguma twagura ubwami bw'Imana apa yo kwagura ubwami bw'Imana no kuma dukora iki dukora imiziki ifasha abantu ifasha imitima ifasha nabandi bantu atari bakiyogira bagume ba bari muri system bari muri ntuze yo guhimbaza Imana no gutazira mm. twumvije iyo project ufise ni project ishobora kumara igihe kirekire canke igatwara uburyo bwinshi urabona ko urushobora kuronka ah, abagusapotinga muri uwo mugambi wawe muremure ufise ego izi ndirimbo zikenera eh, nsanzwe nkoresha izina Jean Joseph Parfait ku mbuga eh, ku mbuga ahari hose yaba muri kuri YouTube yaba ku mapaji yatandukanye kuri Twitter ahantu hose ashobora guterashaja arashobora kuyikuraho arashobora kuyironka arashobora mm. kwiyumviriza nuwo kuvuga ati jewe eh, parfait yandyoheye ndifuza kumufasha arashobora kuronka byoroshye ashaje ku bikorwa nyogo nashaje arazi gufata isuka canke arakora ibindi bikorwa byinshi harimo ivyumviro byo kuvuga ko ba, abo basaza bacu bari ku kivi natwe dukwiye kuja ku kivi nk'imisore canke inkumi amajambo kumwe garakomeye cyane ka byo eh. kuri arimwo arimwo gose ni muzere wa keda na murundi ok ego ndabisengera ndabibona biko biraza nongera mm. nsenga nkwita n'isengesho kandi ego indirimbo uri kwaririmba nibyo uri kwabandanya clip video mm. bimeze gute nta nta nibwo uragira clip video okay okay akanyene akanyene karabona turi kumwe na muhuza muhuza mu nyubako za radiyo usanga natubwira yuko ibikorwa byo bikoragenda neza cyane cyane ko asinzwe afise muri minsi abari kwamufasha ariko kandi ntibibuza ko avandanya avuga yuko ari abashikuye kumufasha sibyo yego cyane ubundi usaba gufasha bo kuronka gute eh, barashobora kuja kuri Facebook yanjye bakandika Ibrahim bakaca bayandika na muhuza utu mm. tubiri diregitema baca banterera ibyumviro igikuru n'ibyiyumviro mm. kubwo iyo ushaka ko umuntu atera imbere umufasha mu byumviro mm. kongera ukamufasha no mu mufuko kandi ah. reka sinzi ko bagira akantu gatoyi imbere y'uko bisezerana inyogo nahashaje n'utugubu dukafise araduza isuka umviriza urundi burundi nuko rero mwumvise ibiganiro kigaruke ngaha ku munsi wa mbere izuba rigerekezo rya kangahe rya gatandatu cyangwa ingindwe ni eh, tuzoba tumaze ku munsi wa gatanu gerekezo rya gatandatu tuba ari umunsi wo kwibuka umuririmbyi canjo amisi hmm, akaba rero icyo gihe rero tuzoronka akaryo ku munsi wa mbere uza kumenya mbe canjo amisi ninde yaranzwe n'iki eh, tuzoronka akaryo kuganira n'abasanzwe bakoranye nawe hama dushobore kumumenya ndashimiye kadogo ari mu buhinga bw'ibyuma hamwe na dodo batuma amajwi bashikira ndashimira wiri ngashimira rafa na natasha la labamba la namba bizos eh, Chris Black eka na mugwi peace and love savye umuhungu wasavye eh, nkaba ndabifurije kurerwa aho muri Lincoln nahazwe ko aradukurikira Eve Iveldun hamwe na Bombom eka naho utaha nkaya mango umviriza urundi burundi bya biheru